Jy hoor vertel, want hulle lei my volk op het dwaalspoor met hulle leens en hulle praaikies. Ek het nie hierdie profete gestuur nie, ek het hulle ook nie beveel om als profete op te tree nie. Hulle help my volk hoegenaamd nie, sê die Heere, Jeremia, wanneer die volk of een profeet of een priester vir jou vraag, wat is die uitspraak van die Heere, moet jy vir hulle vraag, wat is die uitspraak? Die Heere sê, ek steer my nie meer aan jullie nie. Die profeet of die priester of die volk wat sê, die uitspraak van die Heere, moet weet ek sal om in sy familie straf. Jylle vraag vir mekaar, elkeen vir sy volksgenoot, wat antwoord die Heere, of, wat sê die Heere? Jylle moet nie meer verwijs na die uitspraak van die Heere nie, want elkeen maak sy eie woorde tot uitspraak van die Heere. So verdraai jylle die woorde van ons God, die Heere die Almachtige, die Levende God. Jelle vrouw vir die profeet, wat antwoord die Heere jou, of, wat sê die Heere? Als sê jylle ook, dit is die uitspraak van die Heere, sê die Heere nou, jylle sê, jylle woorde is een uitspraak van die Heere, ten spijt daarvan dat ik jylle verbied het om te sê, een uitspraak van die Heere. Daarom zal ik jylle heeltemal vergeet, ik zal mij niet meer aan jylle steer nie, en ook niet aan die staat wat ik aan jylle en jylle voorvaders gegee het nie. Ik wil jullie niet meer zien, nie. Ik zal voor altijd vernedering oor jullie brengen, blijvende schande wat niet vergeet zal worden, nie.